sunnata Rasula sallallahu alaihi wasallam e, da bi na taj način učvrstili naše redove učvrstili i izbili naše redove i pripremili se za ova životna iskušenja koja su pred nama i za nošenje i prenošenje dave s kojima se zatužio gospodar svjetova. Večeras je naša tema nosi naslov uloga omladine u islamu. Ja bi tražio svakako na početku halala od ovih naših starijih generacija a oni će inša Allah razumjeti zbog čega ova tema mi znamo da je omladina i mladost kao period ljudskog života najveći izazov za svaki pokret i za svako društvo i za zajednicu a svakako je nezaobilazna tema i kad je u pitanju islam i kad su u pitanju muslimani jer islam braćo i sestre govori o mladosti i mladini i spominje taj period ljudskog života Allah Đelešanu u Kur'anu na nekoliko mjesta spominje mladost kao najbolji i najljepši dio ljudskog života gdje čovjek treba da se potvrdi kao ličnost gdje treba da potvrdi svoj iman svoju pokornost Allahu Đelešanu ili, nepoko, ili nepokornost gospodaru svjetova na kraju krajeva poslanik sallallahu alejhi ve sam kaže za svoju davu, za svoju misiju potpomognut sam omladinom. Potpomognut sam omladinom. Dakle, poslanik sallallahu alejhi ve je u svojoj misiji poslaničkoj potpomognut mladićima, dakle mladim ljudima koji su nosili emanet vjere i borili se da Allahova riječ bude gornja. E, zatim hadis poslanika sallallahu alejhi ve koji kaže da čovjek se na sudnjem danu neće pomaknuti s mjesta dok ne odgovori na na četiri pitanja, dok ne odgovori za četvoro između dakle za život kako ga je proveo i metak, znanje, ili koji je stekao, na koji način ga je potrošio, je li ga prenosio i za mladost, za mladost kako je, kako je potrošio. Dakle, mladost je poseban dio ljudskog života kada je čovjek najjačiji najsnažniji i fizički i psihički i ako tada ne iskoristi tu svoju mladost u dobru, ako je ne iskoristi na Allahovom putu, onda je njegov život u znaku, u znaku propasti i u znaku lošeg kraja, lošeg završetka. Mi smo rekli da je omladina u vrijeme Resula sallallahu alaihi ve odigrala veliku ulogu i bila je prethodnica u islamu. Zato nas još više raduje saznanje da u našem vremenu, alhamdulillah, kad je u pitanju vraćanje vjeri, omladina prednjači. Omladina prednjači. Do su naši stari, oni koji su bili i klanjali, obavljali namaz, koji su bili u džamijama, govorili za omladinu, pogledajte šta rade, evo i piju, e, neće na namaz, neće islam, rade sve i svašta, danas je obrnuto. Osim onih kojima se Allah smilovao. Neka Allah nagradi naše dede, naše očeve i majke i tako dalje koji su stalno bili u islamu i koji su svoju djecu odgajali na principima islama. Međutim, danas omladina koja je juče bila krenula s ima problema sa svojim roditeljima kad hoće da poziva u islam, kad hoće da se vrati, vrati istinski Kur'anu i sunnetu, dodijalo porok, dodijalo sve ono što ne valja, Duša hoće samo istinu i mlad insan, pismen, školovan, hoće da se vrati vjeri. Spoznao je da nema druge istine i drugog puta osim islama i onda nailazi na poteškoće upravo u svojoj porodici. Sa svojim roditeljima problema, sa svojim komšilukom ima problema. I zato, zbog toga, nas raduje ovo vraćanje islamu naše omladine, alhamdulillah. Ne samo, ne samo u onim mjestima gdje su muslimani u većini, nego vidite kako Allah daje da sjeme Islama proklije tamo možda gdje mi nikada nismo očekivali U, ili nismo očekivali na ovakav način da se muslimani vrate izbornom islamu da žele da žele da uzdignu zastavu tevhida zastavu la ilaha illallah i da im je to preći od svega ostalog vallahi preći od, od imetka preći od njihovog života vlastitog preći od njihovih porodica preći od njihovih porodica i od svega ostalog od čitavog dunjaluka jer znaju da, da će smrt doći. Da će smrt doći. Niko je ne može izbjeći. Znate kako je učenjak opisao smrt? Odnosno kako je opisao Dunjaluk? Kaj je Dunjaluk je, ovaj svijet je poput jedne duboke velike jame. Na dnu te jame nalazi se zmija. A na vrhu je lav. Niz tu jamu je spušteno uže konopac na kome visi čovjek. A ni taj konopac stalno idu dva miša, crni i bijeli i pregrizaju, pregrizaju konopac dok ne dođu do kraja. A u dubini te jame su pčele i med. I čovjeka je nikad se ne zaljulja s tim konopcem da uzme meda, a da ga pčele ne ujedu. Pa kaže, zmija to je kabor. Simbolizira kabr, svak će u njega leći. Nema toga ako neće leću kabr. je lav koji čeka i vreba gore na izlazu jame je smrt. A smrtne muke će svako okusiti. Konopac na kome visi čovjek Nis tu jamu je njegov eđel, njegova dužina života. A ona dva miša crni i bijeli su dan i noć. Prolaze ili prolaze, nestaju, odlaze. I tako skraćuju čovjekov eđel a med koji se nalazi u dubini jame simbolizira ljepote Dunjaluka, Dunjalučke ukrase. I kaj nikada čovjek, a to mi svi znamo, nikada čovjek ništa od Dunjaluka nije uzeo, ni zaradio, a da ga kakvo iskušenje nije snašao i šepalo. Nikada s lahkoćom. Ako nešto i zaradiš, poslije toga optuga, poslije toga bolest, poslije toga smrt najbližiji, poslije toga... Dakle, ne mogu se spojiti dvije radosti na, na, na dunjaluku. Poslije radost i žalost, poslije žalost radost i tako se smjenjuje. Takav je, takav je dunjaluk. Zato omladina mora da iskoristi svoj život, svoj život u na Allahovom putu i prenošenju Allahove vjere. Pogledajte samo braće i sestre koliko je, kad govorimo o omladini poslanika sallallahu alaihi sallam, šta je uradila ta omladina i kakvu je ulogu odigrala. Uzmimo samo Aliju radi Allahu ta'ala. Da nabrojimo nekoliko od tih mladića i mladića i djevojaka, odnosno ashaba i sahavi, ashabiki, koji su ponijeli bajrak islama i bili u prvom safu, u prvim, rado, Ali prvim radovima. Alija je primio, radijallahu islam, u osmoj godini ili sedmoj godini. Kao dijete. Još kao zatim Sa'd ibn Abi Vakas. Sa'd ibn Vakas primio islam jako mlad sa svojih 18 ili 19 godina i kaže za sebe, pogledajte čime se ponosi jedan ashab, kaže ja sam prvi gađao strijelom na Allahovom putu. Ja sam bio prvi koji je gađao strijelom na Allahovom putu. Dotad je gađao u mušičkim vredovima, dok nije došao poslanik sallallahu ali kao musliman, prvi mladić koji se bori, koji je gađao strijelom na Allahovom putu. Zatim Zubeir, pa Erkam ibn Erkam. Vi zna, čuli smo svi vjerovatno kroz siru za kuću Erkama ibn Ebi Erkama. Koliko je imao, zna li neko, Erkam ibn Erkam godina kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u njegovoj kući okupljao muslimane. Tajno, tajno je okupljao. Vjerovatno nećete pogoditi. Imao je 16 godina. 16 godina i Pogledaj, ovo, iz ovog trebamo da izvučemo još jednu pouku. Kako je poslanik Veselem izabrao kuću Erkam i Erkama? za koju se mušici nikad nisu nadali da bi mogao poslanik sa tu da okuplja odakle pouka nema u davi. Mladić od 16 godina dijete primilo islam i vjerovatno su mušnici mislili da se poslanik okuplja kod Ebu Bekra ili kod Omera u njegovoj kući ili kod ovoga sa onoga sahaba. Ne, nego kod dječaka od 16 godina i to koji nije kurejšija. Tako da njegovi saplemenici niste ni nadali ni da mogu da bude u toj, u toj kući. Zatim, ostali ashabi kao što su Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas, i tako dalje. Svi su mladi primili islam. Tako da Džabir prenosi od Abdullah da je rekao na Akabi, da je rekao Abdullah Abbas, da, u stvari da je rekao Abbas, namiđa poslanika sallam, kada je vidio ljude, nove muslimane, na prvoj zakret na Akabi, kaže, ovo su ljudi koji ne poznajem. Ja i ne znam, ovo su mladići. Dakle, mladići koji su primili islam, koje nije poznavao, poznavao Abbas. Kakav se komentar odavde nameće i kakav zaključak? To je dokaz, braćo i sestre, da to što je omladina prihvatala islam tada, nije bilo slučajno. I nije bilo pojedinačno. Nisu to bili pojedinačni, pojedinačni slučajevi. Pogledajte, danas mnogi kažu, a i tada su govorili, omladina je povodljiva. Zbog toga prihvata davu. Zbog toga prihvata islam. Omladinu možeš kao okreći kako god hoćeš. Možeš, mlad insan, ko mlada stabljika, okreći i obrađuj kako želiš. I omladina kaj brzo se povodi, ako joj se svidi neki govor, ako se vidi ako se vidi, i priđi. priđi. Ma makar, makar to bilo i naopako. Međutim, hoćemo da dokažemo preko, preko onaj primjera ashaba i prve generacije da to nije tako. Da to nije tako. Šta nam je dokaz? Šta je dokaz da ashavi kao mladići nisu primili islam? Tek tako. Iz radoznalosti. Da vide šta se krije u tome. Šta je to? Dokaz su iskušenja. Iskušenja koja su i posle toga snašla. Je li neko od njih odustao? Je li Alija sa svojih osam godina kad je primio islam? Ili Abdullah ibn sa svojih 12 godina? Ili sa bilo koji drugi ashab? Ili Esma radijallahu ta'ala kao, kao, kao djevojčica? Jesu li odustali od, te, od, od islama i napustili islam kad se ih iskušenja. Nisu vallahi. Nisu vallahi nego su podnijeli najveća iskušenja. Najveća iskušenja i to je generacija koja je ponijela i pronijela baklju islama nama i do naših dana da nije bilo te generacije hvala da oni nisu tako bili, bili čvrsti na tom putu, putu istini dakle to svjedoči da je omladina, da je omladina zaista bila čvrsta i iskrena u svom vjerovanju i da je ništa nije moglo pokolebati, ništa. Hidžra, čak kad je, trebalo da se seli, kad, je, kad su vidjeli muslimani da u Meki nema hajra, da nema opstanka, da dava, ne može tu da, da uspije, da neće više niko islam, ashabi, ne poslanici, nego ashabi dolaze poslanicu da kaže, daj, moli Allah da nam, da nam da izlaz, da idemo odavde, da idemo. Ostavljaju i metak i porodice i novac i sve ostalo, ali sele idu, idu sa svojom vjerom, jer vjera je najveća vrijednost i najveće, najveće bogatstvo. Zatim, ovo svjedoči braće i sestre o prirodi dave, o prirode, dakle uvijek je omladina lakše prihvatala islam, lakše prihvatala vjeru od starijih. Zašto? Zato kaže jedno zbog čega? Zato što su stari ljudi. U vrijeme svih poslanika bili ogrezni u nekim običajima. Ogrezni u neki, nekakvim svojim običajima. Pa ka, ta, kaže tako Ibn Kajim, kad, kad govori o poslanicima njihovoj davi, kad je najveći protivnik svih poslanika bio je običaj. Kakav običaj? Žahilijetski običaj, nevjernički običaj. Dođe poslanik i kaže ja sam Allahov poslanik, nema drugog Boga osim Allaha, slijedite mene, mene Allah poslao, što oni kažu? Inna wajadna abana ala umme. Mi smo našli naše pretke na ovoj vjeri. Tako su naše dede, naše nane radile. Nije bitno koje su vjere, ali oni su tako radili. I pogledajte sad, uzmimo sad u našem, u 21. vijeku, u našem dobu, kada je nauka toliko prosvala, dostigla svoj vrhunac, zašto kršćan ne prihvati islam? Čime se brani? Wallahi, nema ih se čime braniti. Nema ih se čime braniti. Nema čak ni najoholiji, najoholiji ljudi, najbogatiji, najprodokorniji, dovedite i na televiziju, pa iskreno, pa iskreno da popričamo, da, ne da bi vrijeđali jedni drugi. Vallah, Islam nije takav. Islam nije takav. Nama je dužno da pozivamo sve u Islam, Onako kako su pozivali poslanici svi. Kako je pozivao Isa a.s. Musa a.s. Ibrahim a.s. Strpljivo, strpljivo na lijep način. I kad faraon vrijeđa Musa a.s. I kad faraon vrijeđa Musa se kaže vidite ovoga ne zna da govori. Zašto znači, ćete slušati njega? on dostojanstveno se ponaša i kad ja te pozivam da vjeruješ u jednog Boga koji je gospodar nebesa i zemlje, gospodar tvoji predaka davni, gospodar moj tvoj i tako dalje. Dakle, nama je cilj i kad je pozivam islam, zašto? Zašto ne izazvat sveštenike njihove? Na dijalog. A ne na dijalog koji govori o toleranciji među vjerama. Izjednačavanju islama i kufra. O izjednačavanju istine i laži. Ne. Hajmo dijalog. Knjige nas tu. Vi svoje, mi ćemo svoje. I Allah kaže sa sljedećima knjige na najljepši način raspravljajte. Ne želimo mi da je aplauz na televiziji od nekoga, da smo dobri dobili. Ne, hoćemo istinu. Pa, dakle, nemaju nikakve iz, nikakvog izlaza, nikakvog odgovora ni dokaza, a vidjeli ste ako se gledali kaseta Ahmeda Didata, da čak u crkvi, u crkvi poražava jasnim dokazima, ne zbog toga što je on virtuoz, što je on pametan i što, što iz svoje glave nešto izmišlja, nego na osnovu jasnih dokaza od gospodara svjetova uvjetlije i i dovodi njihovog naj, među najpometnijim ljudima, nisu imali bolje, da su imali bolje, doveli bi ga. Tako da kaže, ovaj se ponaša kao nacistički isljednik. Jer nema kud. Doveo te, to je istina, to je hak. A ti obanješ svoj narod. A šta je, šta je odvratno od toga? Običaji dede i nane to radili i mi hoćemo ovo. Mi hoćemo ovo. Pa zbog toga ćeš biti kažnjen. Zbog toga ćeš biti kažnjen. Zato smo mi danas na hodbi spomenuli jednu trojicu. Kada su primili islam šta kažu za Bilala? Vidi ga. Ne mogu da prihvatite tu stvar. Ne mogu da... Dakle, stari. Ne mogu čak se spominje. Jedan hadis kojeg bilježi Ahmed gdje kaže poslanica sallallahu su uktulu shuyukh al-mushrikin wastahyu Ka Ubijte starce mušrike a ostavljajte žive njihove mlade. Zašto? Zato što ovaj starac koji nije primio do tada islam, Allah neće ga nikad primiti. A u mladićima možda ima hajra. Možda ima hajra, možda s njima treba činiti, činiti davu. Zatim priješnje generacije. Uzmite Ibrahima i Islama. Sa koliko je godina braća i sestri Ibrahima Islam postao poslanik? Kažu mu festir da je imao 16 ili 17 godina. 16 ili 17 godina kada je trebao da bude bačen u vatru. I kada je Allah Đelešanu ga pomogao s jasnim dokazima, spasio ga iz vatre, فَقُلْنَا ja نَارُ kunim بَرْدًا ali ala Ibrahim, šta kaže Allah Đelešanu mi rekao smo, ona, o vatro, budi hladna i spasonosna Ibrahimu. Vidjeli su to svi, okupili, narod, okupili narod i bacili ga čak, tolika, tolika i plamen bio da se ga morali iz katapulta baciti. Iz katapulta ga morali baciti u vatru. Pa kaže Allah i ne povjerovamo mu niko osim lut. Izvaljeni sva vidjeli to, očiti dokaz, jasan, ali narod nije povjerovao, zaslipljen. I kad im on govori, porazbio njihove ekipove. Pogledajte, čak i navodi na razumske do. Razumskim dokazom im govori da to nije ništa, da su to lažna božanstva. Ostavio najvećeg i sjekiru objesio na njega i kad su došli, kažu, ko je ovo uradio? Pa kaže, ovaj vaš najveći. Vidite da je on polupao, sjekira na kod njega. I onda se oni skontali kada je oborili svoje glave vidi da je to hak, ali oholost ne da. Oholost ne da, pa kaže znaš li da oni ne govore, znaš li da oni ne jedu, znaš li da oni ne... Pa kako onda obožavate tu kamenje? Pa kako onda možete obožavati? Dakle, mladić Ibrahim se suprostavlja, ali i sam suprostavlja širku. Zatim, Musa i selam, kao mladić dolazi i kuca sa svojim štapom na, kapiju faraona. A zatim Isa alaihi selam dolazi u kuc Dolazi u kuc gdje židovski sveštenici obmanjuju, obmanjuju narod, zavode i i kaže ovo su lažovi. Ovo su lažovi i obmanjivači, demagozi. Ja sam od Allaha poslanik, ja vam nosim istinu. Dakle, zatim Allah nam spominje drugove, drugove iz pečine. Drugove iz pečine sure Keh koje mi svakog petka, koju mi svakog učimo, pa ka, šta kaže? Innehum fitjetun amanu bi rabbihim wa huda. To su bili mladići koji su vjerovali svoga gospodara, pa smo i mi povećali uput. Mladići. Mladost. Mladost koju Allah Želešanohu spominje u Kur'anu i koja je zaista velika, velika stvar. Zatim, mladić. Mladić i sihrbaz koji se spominje u hadisu. Da je jedan kralj imao sihrbaza koji je čuvao njegovu vlast na taj način, preko sihra, pa je trebao da, kad je sihrbaz ostario, Trebao da nauči nekog mladića, nekog drugog ko će njega naslijediti da bi pomogao kralju. I ovaj mladić je preko sihirbaz, osim sihirbaza upoznao jednog alima, mi to znamo, koji ga je pučio istini, pa je kasnije ovaj mladić pozivao u Allahovu vjeru i dokazao da je sihr ništavan, da je Allah gospodar svjetova i kralj mu nije mogao ništa, nego šta je uradio? Htio ga je ubiti, pa hoće da ga baci sa stijene pa ne može, pa hoće da ga ubije ovako pa ne može, pa mu kaže ne možeš me ubiti, nego moraš ispali strelicu i reći Bismillah. Kad ispališ strelicu i rekliš Bismillah u ime Boga, ovoga mladića, onda ćeš me ubiti. I je ovaj svoj život. A šta je, kakav je rezultat bio? Narod je sav se okupio. Narod se okupio i kad su vidjeli to, kad su vidjeli to, svi su primili islam. Svi su primili islam. Dakle, to je bitno. Bitno da preko nas buduće generacije, ljudi koji mi pozivamo primjer islam, a mi ćemo to islam naći na sudnjem danu, a svakako ćemo umrijeti. A svakako ćemo umrijeti, ne možemo se, ne možemo se spasiti. Dakle, takva je situacija, braći i sestre, sa omladinom i kada, omladina bude, kada omladini bude uskraćena istina, i zna, istinsko znanje i vođstvo, onda ona zapad, narod, a samo omladina zapadnu u tešku situaciju, teško stanje. Mi znamo kakvo je stanje naše omladine bilo u vrijeme komunizma. Jeste vidjeli kako je, kako je onaj prokleti Tito bio zaveo omladinu? Zaveo je bio da su mu čak pripisivali na uzubillahi Allahova svojstva. Allahova svojstva. Pa su govorili šta? Mi smo učili u, u, u osnovnoj školi ako postoji svjetlost i ako svjetlost ima ime, onda je svjetlost na uzubilah njegovo ime. Allahova svojstva. Ili ako postoji vječnost. Ja? Ako postoji vječnost, on je vječnost, jel? Dakle, do, do, do božanstva ga dovodili. Bravara običnog. Koji je narod. A vidjeli ste kad je, vidjeli ste kad je, ako folk potencira danas školovanje, a ko je vodio njih? Ko je vodio te narode? Priučeni bravar. I ne samo to, ne samo to, nego pokvarenjak. Pokvarenjak. Da mu nije bilo ravnog. Da mu nije bilo ravnog u tom vaktu. I dalje, a vidjeli ste kada onaj slovenski doktor koji ga je liječio, onaj slovenac, glavni primarius te na televiziji govori o njegovoj smrti. Tako ga je Allah ponizio. Da kaže, pitaju ga kako je umru. Kaže, jeste li ikada vidjeli ranjenu zvijerku? Jeste li ikada vidjeli ranjenog medvjeda ili lava? Kako se dere? Tako se on derao. I samo je govorio, aj, ubijte me. Aj, ubijte me. I kaj onda su predlagali šta humanu smrt. I da mu stožimo i da umre tako. Pa sam ja rekao nemojte prirodno je živio, nek prirodno i umre. <laughs> prirodno živio. I tolika je obmana bila, vallah ja se sjećam tada, da je nas učiteljica naša učila, kada mu je osjećena noga, došla je u razred i kaže, djeco, nemojte misliti i govoriti da je Tito osjećena noga, njemu je noga amputirana. Kako razlika, mi djeca ne znamo, ne znamo što znači. Ja amputirana mu noga, a nije osjećena, nije, nije osjećena. Dakle, obmana, potpuna obmana. I vidjeli ste, vidjeli ste šta se desilo, šta se desilo poslije toga. Ali to je kad se zavede omladina. Pogledajte kako čovjek koji je nevjernik, koji je nevjernik kako zavede narod. Kako zavede narod? I on se divio tome što je imao takve ljude koji su ga slijedili, koji se, i sam je govorio, divan je narod koji ima takvu omladinu. Divan je narod koji ima tako, koja ni o čemu ne misli, samo slijedi. Pruge pravi, ide, pokorava se bez ikakvih, bez ikakvih, bez problema. Dakle, s tim su nam ubili ponos, vallahi. I niko među tim narodima našim u bivšoj Jugoslaviji nije bio toliko lojalan i ubijeđeni komunista osim muslimana. Osim muslimana. Ali kada omladina spozna istinu također, kada spozna istinu i istinsko znanje, onda postaju najbolji umet. Postaju i najbolji umet. Najbolji primjer čestitosti, poštenja, iskrenosti, hrabrosti, odvažnosti i svih ostalih, ostalih lijepih osobina. I to smo vidjeli također u ratu za koji se niko nije nadao da ćemo ni blizu dobiti, nego da ćemo potpuno stradati, da će nas potpuno, potpuno nestati, omladina koje, u, kojoj, u kojoj ipak nije bila ubijena fitra, priroda, prirodna vjera. Mada je niko nije učio islamu puno. Vratila se islamu. Zato je bitno s kim se omladina druži i kojoj kreira životnu politiku. Kojoj, koje odgaja, koje usmjerava, koje usmjerava i u to vrijeme kod nas, ako je bila dozvoljena vjerska pouka, bila dozvoljena od 12. godine pa nadalje. Zašto? 12. godine je već vojnik čovjek. I stid ga posle toga, kad završi osnovnu školu, stid ga u Stid ga da uči vjersku pouku, stid da uči Kur'an. I halas, nema više, završeno. Kad ode u vojsku, onda u momak, tada, je, tada se muškost ogleda u pijenju alkohola, u pušenju, u, razvratu i tako. E, tada si muškarčina. Dakle, sve naopako bilo okrenuto. Međutim, mladost sama po braćo i sestre, nije vrlina. Zato da bi čovjek iskoristio svoj život, da bi iskoristio svoj život koji nije dug, mora, mo, i da bi bio koristan član društva, mora biti istinski nosilac istinskih principa. Zato mora upoznati svoju akidu, svoje vjerovanje, svoje vjerovanje. I ne smije se vallahi razočarat, razočarat na tom putu. Ne smije se razočarati na tom putu. Jer šeitan nas zavarava. Često puta čujemo takve komentare od naše mladosti. Mladost je za mene 30 godina. Mladost je za mene 40 godina. Pa čovjek kaže šta sam pogriješio, koliko sam grijeha napravio, koliko sam zla počinio, za mene nema šansi. Za mene nema šansi. To je jedno. A s druge strane šeitan čovjeka zavarava i kaže ma neka ima još vakta. Ma ima još vakta. To su dvije stvari koje, s kojima šeta napada čovjeka. I ne smije se vjer musliman koji želi da se vrati vjeri s te strane razočarati. Ja ću vam navesti samo jedan primjer. A ima i koliko god hoćete koji nam ukazuju na to da za teubu nikad nije kasno. Da za vraćanje i pokajanje gospodaru svjetova nikad nije kasno. Jeste li možda čuli za učenjaka koji se zvao Fudail ibn Iyad? Bio je imam vaju harema, imam meke i Medine. A znate li ko je bio u mladosti? Bio najveći lopov.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 Now do you know? We fast in Ramadan. We fast in Ramadan. We strengthen our iman. We strengthen our iman. That's the third principle. That's the third principle. Now do you know? Now do you know? For the fourth one we give zakat. For the fourth one we give zakat. We do it for Allah. jedan put je Pogledajte, jedan put je pošao da pokrade jednu kuću, da pokrade jednu kuću i došao je do zigda jedne stare kuće i vidio je, kad se popeo na pozidu, vidio je svjetlo upaljeno. Lampa gori i šta je vidio? Kakav prizor? Starac bijele brade, pred njim Kur'an, uči Kur'an i plače. I kaže, tada mi se nešto steglo u prsima. Pogledaj mog života, a vidi njegovog. Kur'an seđda, čistoća. A ja nikada Allahu na seždi još nisam pao. Nikad. I pogledaj kako se pona u noći, čekam da padne noć pa da idem da kradem tuđe kuće. I došao je ovaj starac do ajeta iz sure Hadid ألم يأن للذين آمنوا أن تخشى قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين من قبل كالذين من قبل ولا, ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبلهم Kaj zar nije vrijeme da se vjernicima srca smekšaju zbog istine koju Allah objavljuje i kad se Allaho ime spomeni i počeo je da plaće ovaj mladić. Plakao je i otišao je odakle. Nije uradio ono što je naumio, nego se vratio kući i okupao se. Okupao se i otišao u mesjid. Nije bilo još, još bilo do sabaha koliko god hoćeš. Cijelu noć je klanjao i badetio, plakao na seđdi. Kad su ljudi došli u džamiju i ugledali ga, posumnjali su. Ali što će ovaj u džamiji, sigurno je nešto, nije nešto uredeno. Kasnije su vidjeli da se ovaj čovjek posvetio i badetu, učenju, nauci i postao je imam, odnosno glav, šejh i meke i Medine. I kaže Ibn Tejmije, šejh Islam Ibn bilo je ljudi koji su umirali od straha, od Allaha želno seđdi. A jedan od njih je sin Fudalja bin Jada. Ali, imao je sina Aliju i kaže kad bi god dođu u Medinu, Allah ga počastio i znanjem i, dobrom djecom. Kad bi god dođe u, u, u okreni bi se i vidi ima njegovog sina u safu. Ako bi ga vidi, ne bi nikad učio ajete o džehennemu. I on se odmah ne svijesti o straha. Jedno jutro došao na sabba, došao je na sabba i nije ga primijetio. I učio je suru Safa i došao do ajeta وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ لَمَسْئُولُونَ Zaustavite i oni će biti pitani. I kad je samo je čuo da je nešto palo u safu. Kad je predao salam, prelazi mu čovjek i kaže Ja šeh, tvoj sin je umro. Kako nije plakao on za svojim sinom, a poslanik se ne plaće za svojim sinom Ibrahimom. I on kad je pobožio od, od poslanika sa pa odgovara Ibn mi je mudro. Kaže, ovaj čovjek je kao učenjak, kao pobožnjak, kod sebe sakupio samo neka svojstva. U ovom slučaju svojstvo sabra. Saburo je na iskušenju koje ga je pogodilo. A poslanik sa veselem je bio savršen čovjek, pa je imao i samilosti prema, prema djetetu i zato je pustio suze. Osim sabra poslanik ima, ima i samilost. Dakle, primjer čovjeka kako se može vratiti istinski Allahu Želešanuhu i ne samo vratiti, nego postati najpoznatiji učenjak. Ne zbog toga što ti je to želja, nego zbog toga što hoćeš preko toga da postigneš da ostvari svoj cilj, a to je, a to je ahiret. To je ahiret. Zato je potrebno upoznati ispravnu akidu. Da bi čovjek mogao da ide tim putem, mora upoznati ispravnu akidu, ispravnu vjeru. A kako ćemo je naučiti? Gdje ćemo je naučiti? preko Kur'ana i sunneta poslanika sallallahu Wallahi Allah Želešanu je ovome ummetu ostavio istinu. Ostavio istinu i obećao da će čuvati do sudnjega dana. je ko hoće da se vrati ima je gdje naći. Ima je gdje nas za razliku od drugih. Za razliku od drugih koji mogu da grizu svoje prste svoje prste od muke, a nemaju istine sa sobom, jer si je sami iskrivili. Sami iskrivili pa sad pokušavaju da iskrive, da iskrive jedinu priznatu kod Allaha vjeru, i objavu, objavu Kur'an. Zatim, ono što će nas dovesti do našeg cilja jeste jasnoća cilja. Šta mi to hoćemo s našom vjerom? Šta, mi to hoćemo s našim učenjem? Šta mi to hoćemo s našim ibadetom? S našim ibadetom. Šta nas čeka posle iskušenja? Je nama put kojim idemo jasan ili nam nije jasan? Šta kaže poslanik sallallahu kad je naišao, kad je naišao pored porodice Jasirove. Jasir, Sumeja i Amar, njihov sin, muče ih, muče ih mušrici. Poslanik se sve kada je naišao pored njih, šta im je rekao? Je im rekao, nemojte kukati, strpite se, dobit ćete od mene to i to. Ne vallah, nego kaže, sabran ala jasir, inne mevaidukum ul džanne. Strpite se, porodice Jasirova, vaše mjesto je džennet. Vaša nagrada je džennet. E to je naš cilj. To je naš cilj. Nije nam cilj da dođemo do određenih dunjavskih onaj blagodati preko vjere. Ne. Ne, ne, ne. Jer nema veće kriminala od trgovine vjerom. I ostvarivanja ciljeva dunjavskih preko vjere. To je najveći kriminal. Veće je to razbojništvo od rumskog razbojništva nego preko vjere se postiže i ostvaruje ahiret. Zato je Allah objavio, objavio islam. Zatim, da bi, da bi postigli naš cilj, moramo se dobro upoznati poznati sa Kur'anom. Moramo se dobro upoznati sa Kur'anom, stalno ga učiti, stalno ga učiti, jer zaista kad razmišljamo o Kur'anu, o njegovim značenjima, povećava se, povećava se naš iman. Povećava se nas i naše ubjeđenje da smo na istini. Jer tu se govori o dokazima koje danas nauka potvrđuje. Koje danas nauka potvrđuje jer da Kur'an nije od Allaha. Dosta vi nevijenici. Toliko sredstava su koristili, zar ga dosad ne bi iskrivili. Zar dosad ne bi došli s nečim sličnim ili boljim od toga da su mogli. Da su mogli. Wallahi ne mogu. Ne mogu doći sa nečim sličnim. Kad nisu mogli doći Arapi mušlici, i zato se meni sviđa komentar onih tefsir, nik Allah zna samo što znači one kratice u Kur'anu, alif, la, mim, ha, mim i tako dalje. Allahu alam što to znači, mi to ne znamo. Međutim, stiđa se meni jedno mišljenje, posebno, kod nekih učenjaka koji kažu, to u stvari je izazov, izazov za mušrike. Allah Đelešanohu im ka, hoće da kaže time, evo vam slova od kojih je, preko, od koji je Kur'an. Allah objavlja Kur'an na arapskom jeziku. A vi ste najbolji pjesnici, vi ste najbolji književnici, vi ste poznati po tome. Zar od istih slova ne sastavljate pjesme? Pa što ne sastavite nešto slično? Hajde sastavite nešto slično ako možete. Dakle, ne možete. I pokušavali su na razne načine da to pobiju, ali nisu, nisu uspjeli. Dakle, Kur'an je snaga. I kad ti se najviše stuži i stjesni u prsima, uzmi abdest i uči Kur'an. Uzmi abdest i uči Kur'an i Allah će ti podariti preko toga, preko toga milost. Preko toga milost. Jer Kur'an je duhovna snaga i lijek i za, dušu i za dušu i za tijelo. Zatim traženje i sticanje znanja. Traženje i sticanje istinskog znanja, šerijatskog znanja prije svega, a onda i svakog korisnog znanja s kojim će čovjek pomoći vjeru, s kojim će pomoći, pomoći islam. Zatim i ibadet gospodaru svjetova. Ibadet gospodaru svjetova. ta i, i to iskreni ibadet. Izvršavanje važiva. Nepropuštanje fardova. Bez toga nema bereketa. Ne ima vallahi. Ja ne znam jesmo li spominjali neku veće slučaj Abu Kada je on došao jedno veće na jaciju, namaz, i imam je, šta znači istinski ibadet? Pogledajte, kako su učenjaci, kako su učenjaci razumijevali ibadet i kako su Ebu Hanife jedno večer je došao na jaciju kaj imam je učio i da i kao smo i večeras učili, ardu zilzalaha, kada se zemlja najžešćim potresem, potresom potrese. I kada zemlja izbaci terete svoje. A šta znači to kada se zemlja najžešćim potresom potrese? Stoji u tersirima da će Allah žena narediti i Srafilu koji je zadužen za puhanje u tur, da trese zemlju od istoka do zapada. I trese se, trese se dok na njoj sve ne uništi. Dok se sve ne poravna. Dok se sve ne poravna. I kaže, poslanika sa kad bi upitali, kad, bi, kad bi ga vidjeli zabrinuto, kaže što si zabrinut? kako da ne budem zabrinut? A Melek Israfil je, je drži u svojoj desnici sur u kojega treba da puhne i kad neprestano gleda u arš, a glava mu ispod arša, gleda u arš i sluša kad će doći naredba da puhne u sur. Da puhne u sur. Wallahi, wallahi, ovi ajeti su veliki i za nas veliko upozorenje. Za nas veliko upozorenje. I kaže, se u, u, Ibn spominje u, u, u ajeta, kaže, kada Israfil pune u suri, kada sve živo pomre, kada melek smrti, oduzme svima duše, ostaće još ko? Ostaće meleki, Žibril, Mikail, Israfil i melek smrti. Pa će Allah upitati meleka smrti, ko je još ostao? A on će nabrojati ove meleke i naredit će Allah, uzmi im dušu usmrti. Pa kada je usmrti, pita se ga Allah, ko je još ostao? A on će reći, pazite, melek smrti. Melek smrti će kazati, ostao je gospodaru još svoj siromašni rob. Melek smrti. Pa će mu Allah reći, ti ćeš sada kušati od mene ono što su drugi ljudi kušali od tebe. I naredit će mu da ode između ženeta i džehennema i da umre. I kada je pustit će toliki krik, da su ljudi živi i životinje sve pomrli bi od tog krika od, od, straha i Ebu je znao za testir ove sure i kada je učio kada imam završio svi su ljudi otišli iz džamije a ovaj ko, ko prenosi ko Jezid ibn Harun prenosi ovu, predaju i kaže ja sam gledao Ebu on se nije micao samo je duboko uzdisao i razmišljao o tome i ja sam izišao iz džamije napustio sam mesit otišao sam kući da spava, pa ćete vratiti na sabah jer sam bio mu jezin te džami. Kad sam došao na sabah, zatekao se Hanifu u istom položaju. U istom položaju. I kaj brada mu se trese, učeći do, uči, uči dovu i govori gospodaru, o ti, jer na kraju Allah kaže femen jemen mitkale na hajren jara onaj ko, vidi, ko uradi trun dobra vidjet će ga i onaj ko uradi trun zla vidjet će ga o ti koji nagrađuješ za trun dobra podari dobro svom robu Ebu Hanifi ovo ti koji kažnjavaš za trun zlat spasi svog roba Ebu Hanifu na sudnjem danu i kad ja sam posle toga proučio ezan i uzeo svijeću i kaže što, što mi uzimaš svijeću pa kaže ja sam učio ezan sabah da će ljudi doći je zar je već stanovo i kad smo ustali da klanjamo on je s nama klanjao sabah sa jacijskim abdestom i rekao mi prije što ljudi došli nemoj ovo nikom govoriti nisi ništa vidio kao da nisi ništa vidio. I ovo nije ispričao dok nije e, umro je Buhanif. Dakle, to je pobožnost. To je ibadet. I zato je Allah uzdigao spomena te ljude. Zato je Allah uzdigao te koji su razumjeli Kur'an, razumjeli sunnet poslanika sellem. A ko nas je naučio tome? A kako je poslanik doživljava doživljavao ibadet? Kako je poslanik s.a.v. doživljavao ibadet? Kaže Aisha radijallahu ta'ala jednoj predaji, kada je jedno večer sam osjetila da nema poslanika u mojoj postelji. Nema I kada je pomislila sam šta? Otišao je svojoj drugoj ženi. Otišao je nekoj drugoj svojih žena. Pa me je ljubomora snašla. Zašto mi to radi? I onda sam ušla u mesčit i zatekla ga da klanja. Klanja u mesčidu poslanik sallam i plaće. Plaće dok uči, uči dovu i govori Subhanak Allahumma wa bihamdik. Subhanak Allahumma wa bihamdik. A suze mu se slijevaju iz bradu. I kaže Aisha, nek Allah nagradi, ka ja sam razmišljala o sasvim nečem drugom, a ti se posvetio i badetu gospodaru svijetu. Da njim snašao ljubomora, on o tome i ne misli, ne razmišlja, od nego se posvetio i badetu i tako je naučio, naučio svoj umet. Tako je naučio svoj umet. Zatim nakon toga, i to, te su osobine spoj, spojili ashabi, prve generacije, a ilm, znanje, a ibadet, ibadet i davu, odnosno džihad, prenošenje, prenošenje davu. Dok ne budemo spojili ove tri osobine, nećemo kompletirati našu imansku, odnosno vjerničku, vjerničku ličnost. Zatim dava, prenošenje Allahove istine. Kaže Allah Đalešanuhu, kuntum hajra ummatin uhriđet lim nas, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna nil munkar wa tu'minuna billah. Vi ste najbolji ummet koji se pojavio na zemlji Naređujete dobro, a zabranjujete zlo. I vjerujete u Allaha. A Omer radijallahu ta'ala u tefsiru ovog ajeta kaže Wallahi nećete postići ovo prvo dok ne postignete ovo drugo. Šta to znači? Nećete biti najbolji ummet dok ne budete naređivali dobro, a zabranjivali zlo. Dakle, s time nas je Allah želešanohu, zadužio i mi moramo o tome brinuti. Mi moramo o tome brinuti. A zatim, jer u našem današnjem vremenu malo je ljudi koji pozivaju islam. Istinski. Malo je ljudi koji ulažu svoj trud, koji ulažu novac, koji ulažu svoje vrijeme. Jer prije su, prije sve generacije plaćale ljude da im dolaze da slušaju predavanja, da slušaju Kur'an, da slušaju hadis. Danas ljudi moraju plaćati da bi slušali. Te dakle, plaćali tako da je, da je jedan od ashaba je kad bi vidi nekoga da ide na pijacu s kesom, da prodaje, da trguje, kad je si pošao? To je, stvari, to je bio Urve ibn koji je bio poznati muhadis. Kud si pošao? Pošao sam ga na pijacu da prodaje. Vrati se. Evo ti duplo više ćeš zaraditi. Samo slušaj hadis poslanika se Evo ti pare, evo ti metak. Uči istinu i, i prenosi I u našem vremenu malo je takvih koji, koji, koji rade. Jer i kad bismo, kate, kad pravili kategorije nekakve i klasificirali ljude, mogli smo ih podijeliti u nekoliko glavnih kategorija. Prva od njih je, su oni koji rade, koji znaju da rade i rade. Trude se, ulažu svoj trud, svoj znoj, svoje znanje da ga, da ga prenesu. Ali su takvi, nažalost, rijetki. Rijetki poput primjera, poput hadisa poslanika sallam, koji bilježi Buhari od Ibn Omara, kaj? kad kaj poslanika Ljudi su poput deva, stotinu deva, a nikako da nađeš dobru jahalicu. Nikako da nađeš dobru jahalicu. E takvi su ovi, rijetki, rijetki pojedinci. Ima onih koji, koji znaju, ali neće da radi. Znaju, ali ne pozivaju Allah. Ili, ako pozivaju, traže neki sičara. Hoće od toga dunjalučki interes. Hoće od toga novac. Hoće od toga kuću. Hoće od toga auto. Hoće od toga ono što, im, što će im olakšati dunjalučki život. I neće bez toga pozivati. Neće bez, bez toga širiti davu. Ima onih koji pozivaju, a ne znaju da pozivaju. I njihova šteta, šteta od njih je veća nego korist. Šteta od njih je veća nego korist. Ima onih braće i sestre koji, koji su poput navijača na utakmici. Samo posmatraju i, i prate greške. Ovo ne valja, ovo je pogriješio i tako dalje. Dole futbaler promaši, a on kada vidi ga ne zna ništa. A ovaj ne zna šutnut lopte. Ali zna tribina pričati. Zna tribina pričati. Ima oni također koji, koji niti su posmatrači, nisu su navijači, a niti pozivači. Kao da, sebe obezvije, kao da se to njih ništa ne tiše, Kao da Allah u, u, u Kur'anu suri Araf ne govori da je kaznio ljude koji nisu pozivali u islam kao i one koji su radili zlo. A spasio je samo jednu skupinu, one koji su pozivali i koji će imati opravljena na, na, sudnjem danu, na sudnjem danu. A ima također i oni koji pozivaju na džahilijetski način, koji pozivaju u mnoge novotarije, u mnoge i toliko su uporni da je to nevjerovatno da su oni koji slijede Kur'an i ne toliko uporni, maša Allah, proširila bi se dava. Islam, islam živi islam i izvorni islam bi se vidio na svakom koraku i to u puno boljem svjetlu nego što ga mi, nego što ga mi danas, danas vidimo. I zato je dava, dava naš, naš put i naš program i to ne smijemo nikada, nikada izostaviti. Zatim, ono zadnje što bi spomenuo jeste briga kad musliman pozna istinu, kad je badet istinski Allahu, kad čini davu, onda briga pomeni danas, posebna briga koji, o, čemu trebamo da brinemo i poseban problem jeste briga o jedinstvu umeta, Briga o jedinstvu muslimana. To ne smijemo nikada zaboraviti. To ne smijemo nikada, nikada zaboraviti. I kad se te stvari postignu i ostvare, prema muslimanima moramo biti blagi, Moramo im blago prilaziti, moramo ih voljeti, moramo se s njima paziti, moramo ih pomagati, moramo sarađivati, ma kakvi da su, dok ne stanu čvrsto na svoje noge. Prema muslimanima se ponaša i brate kao prema svom djetetu koji treba da prohoda. Ako nije još dobro stao na svoje noge po pitanju imana, po pitanju islama, pazi ga, pazi ga, čuvaj, nemoj ga odbacivati, nemoj ga odbacivati, nemoj ga napadati Nemoj ga vrijeđat, čuvaj njegovu ličnost i čuvajte jedinstvo muslimana, ali zasnovano na Kur'an na sunnetu, jer muslimani su braća, a danas vidimo koliko lešinari su se i kakvi se lešinari su se okomili na ovaj ummet, okomili na muslimane, da ih pojedu, da ih unište, da ih, da ih istrijebe i da ih obešćaste i ponize, a muslimani se međusobno gložu. Međusobno se gložu svađaju, prepiru, ubijaju, razdvojeni su, rastureni. Zajed, možemo doživjeti i doživljamo takve trenutke da klanjamo u istom stafu. Klanjamo u istom stafu sa muslimanom, a mrzimo se, a mrzimo se i gledamo jedna drugog, gledamo jedna preko, preko oka. Dakle, ko će stati na branik Islama ako neće oni koji su osviješteni Islamu? Ko će, ko će stati na branik Islama ako neće omladina? Ko će braniti ovu vjeru ako neće mladost, koja je spoznala istinu, koja je spoznala istinu i koja pada Allahu Želešanu na seđdu. Jer naš život treba da bude u znaku žrtve za Allahu vjeru ako želimo džennet i Allahovo zadovoljstvo. To molim Allaha da nas uputi na pravi put, da nas učvrsti na istini, da nas pomogne u našoj davi, da ujedini naša srca, da poveća našu međusobnu bratsku islamsku ljubav, da ubrza pobjedu istine أنا وأبرز تقرير ناس ودوا جنة آمين جزاكم الله خير سبحانك اللهم وبحمدك أشكر ما تقول أنت كل ما هو آت قريب وللأرض من كل حي نصيب وللناس حب لطول البقاء فيها وللموت فيها وللدهر شد على أهله فبين مشرق ونبل مصيب قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون O robovi moji, koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu Allahovu milost. Allah će sigurno sve grijehe oprostiti. On doista mnogo prašta i on je milostiv. I povratite se gospodaru svome i pokorite mu se prije nego što vam kazna dođe. Poslije vam niko neće u pomoć priskočiti. I slijedite ono najljepše ono što vam gospodar vaš objavljuje, prije nego što vam iznenada kazna dođe, za čiji dolazak nećete znati. Studio, studio, aktivna islamska omladina Hamburg. الباب كل ما هو آت قريب وللأرض من كل حي نصيب وللناس حب لطول البقاء فيها وللموت فيهم دبيب وللدهر شد على أهله تبين وانا قلب مصيب